أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا ما بعد Uvažena braćo, poštovane sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Nastavljamo sa našim redovnim heftičnim predavanjem, komentarišući hadise Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koje su zabiležili dva najveća autoriteta u hadisu, a to su imam Bukharija i muslim, da im se uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala smiluje i podari najljepše mjesto na heretu i danas zajedno sa njima sakupi u džennetu, u najuzvišenijim perivojima dženeta u društvu Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, šehida, uleme i iskrenih vjernika. Na redu je 11. hadis u ovoj našoj knjizi koju smo započeli da komentarišemo. Knjiga spojena verzija Buharine i muslimove zbirke hadisa. Ovaj hadis je imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, puno puta spomenuo u svojoj knjizi, čak na 18 mjesta. I imam Ibn Shihab Zuhri, rahimahullahu ta'ala, poznati učenjak iz hadisa, iz vremena tabi'ina, kaže... أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري رحمه الله رضي الله تعالى عنه كاجو بيستمي محمود بن الربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا يكاج kaže رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ابن خمس سنين تدا يكاج إما imao قدنا kaže wa aq wa annahu aqala majjatan wajha majha rasulullah alayhi salatu wa salam fi wajhi min birin kanat fi darihim kaže da je zapamtio također uh, kako je rasulullah alayhi salatu wa salam uzeo vode u svoja usta iz bunara koji se nalazi u njihovoj kući i kaže prsno me je tom vodom iz njegovih mubarek usta. I kaže Mahmud ibn Rabija al-Ansari da je on čuo Itbana ibn Malika radijallahu ta'ala anhu a Itban ibn Malik je bio jedan od učesnika Bedra. Učestvovao je sa Resulullahom Muhammedom alaihi salatu wasalam u bitci na Bedru. Itban ibn Malik je rekao Eh, kuntu usalli bi qaumi bi bani salim kaže predvodio sam svoj narod ili svo, ljude vjernike iz svoga naselja uh, u mom naravno kvartu wa kana yahulu bayni wa bayna qaumi wadin yasilu idha ja'at al-amtar i kaže između mene gdje sam to ja stanovao i moga naroda je bila jedna dolina Kaže, kada bi naišla kiša, kada bi pala jaka, ogromna kiša, ta bi se dolina u potpunosti popunila vodom. Fe je šuku alejje iđtijazuhu kibele mesđidihim. Kaže, ja nisam mogao tada da preskočim preko vode i da dođem do mesđida, odnosno do džamije, gdje sam predvodio svoj narod u namazu. Feđetu ila Rasul Allahi sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, pa sam došao kod Allahovog poslanika alaihi salatu wa salam i obratio sam mu se. Rekao sam mu, inni ankertu basari. Kaže, ja slabo vidim. Ima mahanu kod vida. Dakle, skroz slabo vidim. E, a kaže, između mene i moga naroda je dolina koja vrlo često kada ne iđu padavine, E, popuni se vodom i ne mogu da odem do džamije da ih predvodim u namazu. Fa Favadattu annake tatije fetusallije min bejti et tahiduhu musalla. Jako zanimljiva priča. Kaže, volio bi ho Allaho poslaniće da dođeš kod moje kuće, da me posjetiš i da klanjaš u mojoj kući. Da nakon što ti klanjaš, ja uzmem to mjesto za musallu, za mjesto gdje ću uvijek klanjati namaze, onda kada sam spriječen i kada ne mogu da odem u džamiju da predvodim svoj, svoj narod. Pa mu je rekao Resulullah sallallahu alaihi sallam, inša Allahu, inša Allah, ako Allah bude htio, ili se efa'al, rekao mu je prvo, učinit ću to. A u drugoj verziji stoji da je rekao, učinit ću to, inša Allahu ta'ala. Kaže Itman ibn Malik, فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما اشتد النهار وابو بكر kaže jednog jutra nakon što je uh, dan osa, os, uh, svanuo dan i nakon što je sunce dobro izašlo i poodmaklo i odskočilo od uh, svog uh, istoka kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam je krenuo prema meni a sa njim je bio Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu. فاستأذن رسول الله عليه الصلاة والسلام فأذنت له pa je tražio dozvolu da uđe kod mene i ja sam mu dozvolio. I čim je ušao Rasulullah alaihi salatu wasalam, on ga je pitao, ejne tuhibbu an usallije fi bejtik. Kaže, gdje želiš da ti klanjam u kući? Gdje želiš da ti klanjam u kući? فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه pa sam mu pokazao na mjesto gdje bih ja volio da mi klanja Rasulullah alaihi salatu wasalam da kako bih ja uzeo to mjesto za musallu za mjesto gdje ću obavljati svoje namaze فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر pa je ustao Rasulullah ili stao je poslanik alaihi salatu na tom mjesto i donio je tekbir Allahu akbar وصففنا وراءه kaže mi smo se odmah poredali u safovima iza njega فصلى ركعتين pa je poslanik alaihi salatu klanjao dva rekata ثم سلم zatim je predao selam وسلمنا حين سلم kaže Zatim smo i mi predali selam nakon što je predao Rasulullah alaihi salatu wasalam selam. Nakon što je završio namaz, فَحَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيرٍ يُسْنَعُ لَهُ Kaže, ja sam ga spriječio da ode. Spriječio sam ga da ode i prinio sam mu hranu koja je bila pripremena i namjenjena za njega. A to je hrana, uh, to, to su hazir, je hrana e, koja bi nešto ličila na naš otprilike gulaš. To su dakle sitna parča mesa, dakle koja su skuhana u e, određenu vrstu ovaj e, supe i kaže prinio sam Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem da jede. Da ga ugosti. Fesamia ahlu dar Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem Kaže pa su komšije čuli da je poslanik alejhi salatu ve selam došao kod mene. فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت kaže jako brzo su se okupili i napunili kuću uh, gdje je bio Rasulullah alaihi salatu wasalam. فقال رجل منهم i odjednom je jedan od njih rekao u pojašnjenju ove, ovoga hadisa stoji da je to rekao Aitban ibn Malik baš vlasnik kuće ma fa'ala Malik La narahu. Kaže, šta je uradio Malik, jedan od njegovih komšija ili džamatlija? Ma narahu. Ne vidimo ga. La urahu, ne vidim ga. Kaže, ovdje, ovdje sa nama. Fa kal ređulu minhum. Kad jedan drugi ustade i reče, Zake munafikun la yuhibbu Allaha wa rasulahu. Ustada drugi reče, to je munafik. On ne voli Allaha i njegovog poslanika. Fa kale Rasulullahi sallallahu sallam, la tekul velik. Pa je poslanik alejhi salatu vesselam rekao: "Nemoj to tako da govoriš." Ela tarahu qala la ilaha illa Allah yabtadi bidhalika wajh Allah? Zar ne vidiš da je rekao la ilaha illa Allah i ti me želi Allahu džeshanu zadovoljstvo? Ovaj reče: Allahu rasuluhu alam. Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Emma nahnu što se tiče nas. Fa wallahi la nara wuddahu wala hadithahu illa ila al-munafiqin. Kaže, mi vidimo da je on stalno sa munaficima. Stalno se druži sa munaficima. I njima izražava ljubav. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصلانك عليه الصلاة والسلام ركعوا فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله Allah Žešanuhu je zaista zabranio džehennemskoj vatri da gori svakog onog ko kaže la ilaha illa Allah, a time želi Allahovo dželešanohu zadovoljstvo. Kaže Mahmud ibn Rabi, ovaj dječak koji nam prenosi pomenuti hadis, kaže, zamisli, ovaj Mahmud ibn Rabi'a je bio pet godina kada je Uh, kada je ovaj prenio ovaj hadis od poslanika Muhammed, odnosno kada je bio svjedok ovog, ovog dakle, ovaj hadisa. I kaže, bio sam u vojsci, u bitci, u vojsci u kojoj je bio Ebu Ejub el-Ansari radijallahu ta'ala anhu. Poznati ashab Rasulullaha, u vojsci pod vođstvom jezida ibn Muavije. Vojska koja je pokušala da osvoji, da osvoji Konstantinopolis, odnosno Istanbul. I kaže, u toj naravno bitci i vojci je poginuo Ebu, Ebu Ejub el Ansari radijallahu ta'ala anhu i ukopanje pod zidinama Istambula. Ukopanje pod zidinama Istambula. I kaže jedne prilike dok smo bili u tom pohodu, kaže ja sam ispričao ovaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Ebu Ejub el Ansari je to negirao. Kaže to poslanik alaihi sallam nije rekao. Kaže pa je to meni mnogo teško palo. Mnogo mi je teško palo, što mi je otežao Ebu Ejub el Ansar radijallahu. Pa sam rekao, zavjetovao sam se Allahu subhanahu wa ta'ala. Ako završi ova bitka, i ako mi dade da izađem živ iz nje, da ne poginem u ovoj bitci, da ću otići kod Itbana ibn Malika radijallahu ta'ala anhu i da ću ga ponovo priupitati i provjeriti ovo svoje znanje, odnosno ovu informaciju. I desilo se zaista da sam se vratio iz tog pohoda, iz te bitke i onda nakon toga sam zanijetio hađ ili umru, ravija prenosi, ovo, prenosi od svog hadisa sumnja, je to bio, bila umra ili hađ, nema veze, nije bitno i kaže došao sam u Medinu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I došao sam u pleme Benu Salim, baš ono pleme i onaj kvart u kojem se nalazi ovaj mesadžid i gdje je bio imam Itman ibn Malek. I kaže, sreo sam Itbana, on je bio stari čovjek, skroz oslijepio. E, I dalje je imamio i predvodio svoj narod u namazu. Pa sam, e, nakon što je predao selam sa, e, ovaj, e, u namazu, poselamio ga i obavijestio ga ko, ko sam, predstavio sam mu se i onda sam ga pitao ovom hadisu. Pa mi je prenio ovaj hadis isto kao što je to bilo, kao što mi je to prenio, dakle, prvi, prvi put. Dakle, ovaj hadis je imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, na 18 mjesta spomenuo u svojoj knjizi braćo i sestre. Na 18 mjesta. E, izvlačeći iz nje različite fajde i različite, i različite propise. Jedna od poglavlja ili naslova koji je na imam Buhari jeste Meta je sehu sema Kada je dozvoljeno ili kada je ispravno od koliko godina može čovjek da prenosi neku informaciju posebno hadise poslanika Muhameda sallallahu sallallahu alejhi ve sellem pa su oko toga učenjaci puno raspravljali a ispravno je mišljenje da ono dijete koje razumije koje je svjesno koje je pametno makar ono imalo i pet godina kao što je bio Mahmud ibn Rabija, dozvoljeno je od njega uzeti informaciju, čak i hadis od poslanika Muhammeda sallallahu, sallallahu alihi wasallam. To se naravno razlikuje od osobe do osobe. Neka djeca su pametnija, neka i brže, brže ovaj uh, shvate i razumiju u uh, ranijim godinama, a kod druge djece pak to ide malo teže i kasnije možda počnu da, pri, da pričaju i da shvataju, da razumiju i tako dalje. Tako da se tu ne može uzeti neko generalno pravilo, nego onda kada vidimo da dijete razumije, da shvata, da konta, da ovaj, eh, odvaja dobro od zla, onda od njega može da se uzme informacija. I vidite kako je Mahmud ibn Rabi'a preuzeo, preuzeo ovaj vrijedni hadis i, i, i jako bitni hadis od poslanika Muhameda, Muhameda sallallahu, sallallahu alaihi sallam. Zatim, U ovom hadisu, braće moje, pogledajte kako se poslanik, alaihi salatu wasalam, igrao sa djecom. I kako je on posjećivao, posjećivao, dakle, svoje ashabe, muslimane. Kaže Mahmud ibn Rabeo, ovo je jedan od najlepših, dakle, događaja koji se dogodio Rasulullahu, alaihi salatu sa njegovim ashabima. Kaže, dobro znam, sjećam se Allahovog poslanika, imao sada pet godina. Sjećam se, kaže, kada je uzeo iz bunara, koji se nalazi u našoj kući, naravno znate kakve su to bile kuće, to nisu bile popločane kuće e, sa patosima i tako dalje, ne, nego e, to, to su bile kuće kao što je kod nas bilo do prije nekoliko desetina godina u kućama u kojima, e, kuće u kojima su živili naši ovaj, e, roditelji ili nač, naši e, djedovi i bijike ili nane, dakle nisu imali patosi u kućama. I kaže, imali smo bunar u kući, kaže, poslanik je uzeo vode i kaže, prsno mi je u lice, sallallahu alaihi wasallam, igrao se sa njim. Igrao se sa njim Rasulullah Muhammed alaihi salatu wasalam i dakle ovo nije Uh, ovo nije dakle prvi slučaj da se ta, uh, poslanik ali sratsona ovako jednostavno ponaša i uh, odnosi prema sahajima čak i prema djeci. Pa primjer radi, znate priču o Ebu Umeiru, eh, ashabu, dječaku, koga je poslanik Alehi Sratsram puno volio i koji je imao pticu u Nugajir i onda naravno igrao se sa njom i kada mu je uginula ta ptica, poslanik Alehi Sratu Vesalam eh, ga je razgovorio, pa ga je upitki, zapitkivao toj ptici, šta je bilo sa tom pticom, pa nemoj da se žalostiš, nemoj da tuguješ ovaj e, biće biće neko ovaj e, bolje rješenje i tako i tako dalje poslanik alejhi alejselatu selam ga je ovaj e, tješio poslanik alejhi alejselatu selam ga je e, tješio zatim također u ovom hadisu e, vidimo da je poslanik alejhi alejselatu selam posjećivao svoje ashabe i posjećivao se i odazivao se dakle pozivu običnih ljudi odazivao se pozivu obični dakle ovaj ljudi iako je poslanik alejhi salatu selam bio mnogo vredniji od njih poslanik alejhi salatu selam im se odazivao i ulazio je u njihove kuće i posjećivao ih je posjećivao ih je alejhi salatu alejhi salatu selam također u ovom hadisu vidimo da je dozvoljeno i propisano čak da se djeca dovode na naučne skupove, na dersove, na predavanja, Naravno, posebno ona djeca koja ovaj su sjesna, koja razumiju, koja znaju da klanjaju i tako dalje. Dakle, a, e, ovo je ja sam dokaz da su ti veliki ljudi, ta velika generacija, najbolji ljudi, oni su dovodili djecu na, tim veliki, na, ta, na, na ta velika druženja sa velikim ljudima i na halka hadisa. Na halka hadisa. I naravno, a, e, ako bi primjera radi, ako bi e, bila ta djeca ovaj e, e, na stepenu da ona ništa ne razumiju i tako dalje ovaj oni bi ih upisivali da su prisustvovali halkama hadisa upisivali bi da su prisustvovali halkama halkama hadisa jer su vodili evidenciju o svim učenicima koji su bili prisutni na halkama dakle hadisa veliki veliki dakle ovaj učenjaka E, samo da su prisustvovali. Međutim, ako bi primjera radi, ako su oni bili sposobni da razumiju i da shvataju da nauče, onda bi ih naravno tretirali isto kao i ostale odrasle, odrasle ovaj e, ljude. Također, u ovom e, hadisu poslanika Muhameda alaihi salatu wasalam, e, imamo jasan dokaz i smjernicu da je e, dozvoljeno da imam u jednom džematu, jednoj džami bude slijep. Dakle, dozvoljeno je ako ispunjava određene uvjete, ako zna Kur'ana dovoljno, ako zna propise namaza, nema nikakve smetnje da bude a, e, u mihrabu, da predvodi ljude u namazu. Naravno, Itban ibn Malik u početku kada, še, kada se žalio Rasulullahu alaihi salatu wasalam nije bio u potpunosti slijep. Inni enkertu basari, on kaže. Kaže, ja skroz slabo vidim. Enkertu besar, ima mahanu u vidu. E, I kaže, još kada dođu kiše, padavine, pa popune se doline, potoci i tako dalje, nadođu rijeke i potoci i kaže, inna tekunu vulme, još bude noć, tako dalje, kaže, ja imam e, problem da stignem do, e, do džamije. Tako se žalio poslaniku Muhammedu, sallallahu, sallallahu alaihi ve sellem. E, zatim, također u ovom hadisu vidimo da je bilo u Medini poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem drugi džamija pored džamije poslanika Muhameda alejhi salatu wasallam. Dakle, Itman ibn Malik i pored toga što je bio glavni imam, glavni vođa u Medini i u, islam, u, u muslimanskoj zajednici općenito tada, poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam ovdje se vidi da su postojali određeni mesđidi, odnosno džamije, u kvartovima u kvartovima Medine i da su oni da su ti mesdžidi imali imali svoje imame koji su predvodili ljude u koji su predvodili ljude u namazu. Također ovdje vidimo da kada postoji opravdan razlog da kada postoji opravdan razlog e, da se izostane primjer radi iz e, džemata ili je e, mrak, ili se čovjek boji neke opasnosti koja mu prijeti na putu, ili je kiša, e, ili je neka druga, ili je bolest, ili neka druga prepreka, u toj situaciji, <clears throat> dakle, opravdano izostajanje iz e, džamata. Ali prije toga, ovdje jasno ovaj hadis ukazuje koliko je bitno i važno klanjanje namaza u džamatu. Koliko je bitno i važno klanjanje namaza u džamatu, I primjera radi, e, ne može e, niko dokazati da je da mu je bolje, da mu je skrušeniji namaz, da je bliži Allahu subhanahu wa ta'ala kada klanja sam od onog namaza koji koji ovaj klanja u džamatu Dakle, ta dva namaza ne mogu se nikako, nikako uporediti u vrijednosti i ovaj e, vrijednosti kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Također ovdje su različiti vidovi e, novotara koji su skrenuli sa puta poslanika Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. Oni su ovaj e, zauzeli stav da je namaz za dozvoljen samo za bezgriješnim imamom, pa su onda naravno napravili napravili ovaj e, od svojih mesdžida, odnosno od svojih džamija, nešto što ne pridiči za, e, što ne pridiči džamijama i e, mesdžidima, naravno ono što je praksa poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem jeste da se muslimani organizuju oko svojih vođa, oko svojih imama, od najmanje, njeg vida organiziranosti pa do najvišeg vida organiziranosti do dakle prvog čovjeka u državi koji će predvoditi koji će predvoditi ljude to je ono čime nas je islam čime nas je islam naučio zatim također ovdje se jasno vidi da je dozvoljeno da čovjek uzme jedno mjesto mjesto da odredi u svojoj kući i da ga uz, da ga smatra musallom mjesto gdje će klanjati mjesto gdje će klanjati za razliku od ove situacije u kući, to nije dozvoljeno da uradi u džamiji. To nije dozvoljeno da uradi u džamiji. Na primjer radi kaže, e, ovo je moje mjesto u džamiji, tu ne smije niko da klanja, samo ja, ovaj, bez obzira došao prvi, došao srednji, došao zadnji i tako dalje, tu ne smije niko da klanja, tu klanjam ja. To u džamiji nije dozvoljeno. U džamiji nema nikakve rezervacije. Dakle, i onaj ajet u kojem uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَ اسْمُهُ وَسَعَ فِي خَرَبِهَا Ima li nepravednijeg od onoga ko brani da se spominje Allahu šanohu ime i ko u džamijama i ko ovaj ruši i narušava ovaj džamije kažu učenjaci da se on odnosi između ostalog i na one koji uzurpiraju mjesta u džamijama odnosno rezerviraju mjesta i ne dozvoljavaju ljudima da klanjaju mirno i tiho Dakle, zna se, najučeniji imam koji je određen njemu se zna mjesto e, i njegovo mjesto ne može niko da zauzme. E, os, onda nakon toga imaju hadisi poslanika sallallahu alaihi wa sallam da iza imama klanjaju liuli, lijelini ulul ahlani minkum, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Neka me slijede ili neka budu odmah do mene ili iza mene oni ko, koji su najučeniji među vama. I tu može tu može da se nađe opravdanje. Oni, primjer, radi hafilvi, alimi, učenjaci, dakle, oni, njima je mjesto odmah iza imama. Zašto? Da kada, ako se desi, ne daj Bože, da imam pogriješi, da uđe, dakle, u mihrab, onaj koji zna da nastavi namaz i da predvodi ljude u namazu. Kao što se desilo da je, da je Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu kada se je poslanik Ali Sadacona razbolio, Ebu Bekr je počeo da predvodi ljude u namazu. Pa je došao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem i prišao, poslaniku je bilo malo lakše, učinio je bolje što bismo mi rekli i otvarao je, gledao ih je sa prozora svoje sobe i nije mogao da izdrži Resulullah alaihi sallatu sallam i ušao je u džami, izašao iz svoje sobe, ušao u džamiju i prišao do Ebu Bekra, pa se Ebu Bekr povukao, a Resulullah alaihi sallatu sallam je nastavio da klanja, da klanja namaz. Na taj način, primjer, ako se desi neka greška, ako se desi da imam izgubi abdest, primjer, radi, samo onaj koji je iza njega odmah on prelazi, nastavlja da klanja, a imam će izaći i ovaj obaviti svoju uh, ono, ono što mu, dakle, otloniti ono što ga je, što ga je zadesilo uh, u, tom, u tom namazu. Zatim, nakon toga ovdje, Vidimo također koliko su ashabi Rasulullah sallallahu alaihi sallam voljeli poslanika Muhammeda alaihi Vidite kako ovaj Itman ibn Mali pametan čovjek. Kako on bio pametan i kaže, došao je kod Rasulullah alaihi sallatu wasalam, znao je da će mu poslanik dati najbolje rješenje. I onda kaže, ovo Allahu poslanik ja stvarno ponekad ne mogu da odem u džami. I kaže, al bi volio da mi ti dođeš i da mi odrediš mjesto u salu da ja klanjam u svojoj a, u svojoj kući naravno da mi ti proučiš da, mi ti proučiš dovu jer je poslanikov ali im salatu selam dova bila uvijek prilina kod njegovog gospodara kod uzvišenog Allaha dželešanuhu i naravno poslanik alejhi salatu selam je bio mubarek dakle e, mubarek sa cijelim svojim e, tijelom e, je bio Mubarek i naravno poslije njega e, niko ne može, pa čak bili oni najprisniji, najučeniji njegovi sedmenici, ne može se u tome porediti sa poslanikom Muhammedom, alaihissalatu, alaihissalatu, veselam. E, zatim također u ovom hadisu vidimo kako su se ashabi redali u safove. Kako se ashabi redali u safove i znali su kako se ovaj e, u namazu redaju muslimani, odnosno oni koji, koji, klanjaju, koji klanjaju namaz. Odmah su stali iza Rasulullah s.a.v. Doći nam još jedan hadis, hadis od Denesa ibn Malika radijallahu ta'ala anhu, kada je poslanik alaihi s.a.v. također pozvan od strane jedne žene da je posjeti, e, ali ovaj put je e, on došao, odazvao se e, na poziv E, da jede u toj kući, alaihissalatu wasalam, i to je jedan divan hadis uh, koji također ima puno, puno e, propisa. Naravno, kada su u pitanju safovi, uh, Allah šanohu nas je počastio da se mi safimo na zemlji onako kao što se safe meleki na nebesima. O safati safa, kaže uzvišnji Allah subhanahu wa tako mi onoga koji su, tako mi onih koji su, koji se redaju safovima, to jeste meleki, Dakle, poslanik Ali Isra sada nam je govorio hoćete li, hoćete li se usafiti ili poredati u safu onako kao što se kao što se safaju ili redaju u safovima meleki na nebesima. Ja rab. Dakle, pogledajte koji, kolika je to privilegija. Još jedna jako bitna stvar jeste kada je poslanik Ali Isra sada bio na Mjarađu. Vidio je vidio je, a i obavijestio nas je i van toga da su neki meleki ovaj, na nebesima uvijek na qiyamu, stalno, non stop na qiyamu. Uvijek Allahu šano izražava i ibadet kroz qiyam, stajanje. Neki su uvijek na ruku'u. Allahu šano uvijek izražava i ibadet kroz ruku'u. U savijenom stanju ili položaju. Neki su uvijek na seđde, nikada se ne dižu sa seđde. Wala yas'amun i nikada im to ne dosadi. Al pazite, kako je Allah Žešanohu počastio čovjeka, nas. Dakle, mele, ovim melekima nije dozvolio i nije dao mogućnost da sve ove ibadete upražnjavaju, nego samo po jedan od vidova ibadete. A nama je dao namaz koji spaja i stajanje, i ruku, i seđdu, i učenje Kur'ana, subhanak ja rabbi. To su prelijepi ibadeti i, i sve te ibadete mi možemo da činimo izražavamo Allah subhanahu i oni on, on, on nam ih je naredio uh, azze azze vajal. to je dakle velika velika privilegija dakle safovi se eh, muslimani se safaju u džamijama počev od sredine dakle od sredine se formira saf pa onda se podjednako formira s desne, s lijeve, podjednako ne primjera da, da ode, da se ljudi porede samo u desnu stranu, ovamo ova strana prazna ne, podjednako se formiraju Ali naravno ako uđeš u džami onda saf jednako ili isto ima i na desnoj i na lijevoj strani. Gdje je vrednije da odeš? Vrednije je da odeš na desnu stranu. Ali ako ima manje ljudi na lijevoj strani onda ti je bolje da odeš na lijevu stranu i da uravnotežiš saf klanjača odnosno muslimana. I tako ako dok se ne upotpuni, sve upotpuni jedan saf, naredni saf se ne formira. I ono što je jako bitno jeste da nije ispravan namaz onom čovjeku koji klanja sam u džamiji, sam u džamiji van safa. Ako bi klanjao prema radi dole, uh, sam u džamiji van safa, ovom muslimani poradanju safa, ne, namaz mu nije ispravan. I zato je također jako bitno i da znaju ljudi koji primjer radi klanjaju na stolicama koji ne mogu da ispoštuju sve ruknove namaza, uh, dakle, da znaju da trebaju da trebaju šta? Da uzmu stolicu i da uđu u saf. To je jako bitno da znamo i to već naši džamatlije, hvala Allahu, po džamija, shvataju i razumiju, a trebaju to tako da prakticiraju. Uzmeš, ovaj, nemoj da se izdvajaš iz safa, uzmeš stolicu i uđeš lijepo, uđeš lijepo. A ne da budeš van, van safova, dakle dole skroz, skroz u desnom ili u lijevom uglu džamije, odvojen od safa. Kako bi namaz bio e, što potpuniji, što, e, što ispravniji. Zatim također u ovom hadisu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam e, vidimo da kada te, kada te neko pozove, primjer radi na neku gozbu, onda pretpostavljaš da možeš, možeš dakle da povedeš koga hoćeš sa sobom, jedno, jednog čovjeka, dvojicu i tako dalje, ako pretpostavljaš da taj domaćin ko, koji te je pozvao, neće, se, neće imati nikakvih, nikakvih problema. Jer poslanika, e, odakle to izlačimo? Izlačimo iz ovog hadisa, jer je poslanik koga poveo? Sa sobom, Ebu Bekra, radijallahu ta'ala anhu. U objašnjenju ovoga hadisa stoji da je bio i Omer, radijallahu ta'ala anhu, i još druga skupina ashaba. Dakle, ako te neko pozove, samo nema smetnje da povedešeš nekog, ali ako pretpostavljaš da se taj domaćin neće, neće imati ništa, ništa dakle, ovaj e, protiv. Zatim također u ovom hadisu vidimo da je e, poslanik alihi salatu wasalam ispunjavao obećanja, dakle obećao je običan čovjeku, doći ću i došao je alihi salatu, alihi salatu odazvao mu se. Također e, vidimo ako primjer radi odrediš jedno mjesto u kući gdje ćeš klanjati, to ne znači, pošto se to mjesto zove musalla ili mesdžid, jer mesdžid je mjesto gdje činiš srđdu. Mesdžid u arapskom jeziku znači mjesto gdje se čini sećda. To ne znači da je to mjesto sad vakuf, da ga moraš u vakuf i tako dalje, ne. Ne, dakle, to se ne podrazumijeva. Također, pogledajte ovdje ashaba Rasulullah s.a.s. Čim su čuli Čim su čuli da je poslanik došao u njihov kvart, svi su se okupili. Svi su se okupili da čuju alima, da čuju učenjaka, da se okoriste, da se okoriste od onoga što on dakle, ima i to je naravno poštovanje prema ehlul ilmu, prema onima koji imaju, koji imaju znanje. Zatim također ovdje iz ovoga hadisa vidimo da je džematu potrebno i da treba džemat da brine o svim svojim članovima. Dakle, odmah su primijetili džematlije ili stanovnici toga kvarta kaže Ma fa'ale Malik? Šta je sa Malikom ibn Duhšom? Malik ibn Duhšom. Kaže, ovaj, ne vidimo ga ovdje sa nama. Ne vidimo ga ovdje sa nama. Dakle, odma su upitali, naravno, brinuli se o njemu, šta se je dogodilo, tako dalje, brinu o svakom članu svoga, svoga džamata. E, zatim također, šta, šta je ovaj e, odgovorio jedan od njih, kaže, on je munafik. On je munafik. Poslanik alejhi salatu vesselam jo ne voli Allaha subhanahu teala i poslanik alejhi salatu alejhi salatu vesselam. Dakle to je e, žestoka izjava, jako krupna, krupna e, izjava, onda je poslanik alejhi salatu vesselam stao da štiti Malika ibn Duhšuma i kaže nemoj tako da govoriš. Zar ne vidiš da je on rekao la ilaha illallah, yabtaghi bi zalika wajha Allah. Rekao je la ilaha illallah. I poslanik Ali sallallahu alejhi ovdje ustanovljava e, i e, e, utemeljuje pravilo, a to je da se prema ljudima postupa onako kako oni izražavaju, kako se oni definišu, kako se oni izjašnjavaju. Ako se on izjasnio i deklarisao kao musliman, govori la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, e, i onda naravno ovaj na njemu se nalaze znaci E, pridržavanje vjere, ti ćeš se prema njemu tako obhoditi. Ti ćeš ga tako tretirati i prema njemu ćeš se na taj način ovaj ponašati. Međutim, ovdje također ashabi iznose jednu jako zanimljivu stvar, a to jeste, kaže, mi njega, što, o, o Allah obzanče, ti najbolje znaš, Allah šanhu, i ti najbolje znate. Međutim, kaže, mi ga uvijek vidjamo sa naficima. Uvijek je sa naficima. I uvijek priča sa njima, uvijek se druži sa njima i kaže uvijek sa njima ljubav im izražava i prisnost i tako dalje. E, I naravno, e, ovdje također vidimo kad neko javno čini neki grije, kad neko javno čini neki grije, javno pred svim ljudima ne srami se, ne stidi se, ne krije se i tako dalje, onda nije ogovaranje ako ti pomeneš da on čini to i to ili ako upozoriš na njega e, ili ako opišeš njegovo stanje onda to nije mahana jer mu nisi ti otkrio mahanu on je sam sebe sam sebe razotkrio i otkrio mahanu posebno ako se radi o čovjeku koji ima takve grijehe gdje čini nered i nepravdu u društvu u cijeloj zajednici u cijelom društvu dakle čini nepravdu i nered drugima nanosi i drugima nanosi ovaj e, zlo također <clears throat> ovdje e, se jasno vidi da poslanik alejhi salatu vesselam nam kaže da uh, onaj ko kaže la ilaha illa iskreno sa srca, a naravno ovaj, zna šta znače te riječi, pokori se tim riječima, uh, vjeruje čvrsto u te riječi, uzvišeni Allah subhanahu wa taala će ga zabraniti džahenemskoj vatri. Ovdje također vidimo vrijednost imana, jer je ovaj hadis u kitabu iman. U kitabu iman. Dakle, o poglavu imanu. Koliko je bitan iman, koliko je bitno vjerovanje, koliko su bitne ove riječi, šehadeta, a naravno kada se one iskreno, kada se iskreno e, izgovore. I onaj koji iskreno izgovori, bez obzira koliko grijeha imao, to znate, tu priču smo ovaj, vrlo često otvarali, on će biti spašen na kraju, pa makar određeni period bio u džahenemskoj, e, u džahenemskoj vatri. Makar određeni period bio u e, džahenemskoj vatri. Zatim također u ovom hadisu vidimo e, da je E, dozvoljeno da se klanja na fila namaz u džematu. Da se klanja na fila namaz u džematu. Koji je ovo namaz koji je klanjao poslanik alaihi sallatu sallam? Ovo je duha namaz. Ovaj namaz koji je klanjao poslanik alaihi sallatu sallam, Salatu duha. I naravno ovo je dokaz da se duha namaz klanja i na putu i kod kuće. I na putu i kod kuće. Jer imaju neki dokazi i mišljenja da je poslanik duha namaz klanjao i da je on propisan samo na putu. ne duha, namaz od dva, četiri, šest, osam rakata. E, dakle, klanja se, klanja se i kada si kod kuće, kada si muqim u svom mjestu i također kada si, kada si dakle na putovanju, klanja se duha, namaz. Osnova je da se ovaj na file klanjaju ponaosom, da svako klanja na file ponaosom, osim u određenim situacijama, kao što je salatul istisqa, namaz za traženje i e, za traženje kiše, da Allah subhanahu wa ta'ala pošale kišu, ili e, salatul kusuf, namaz koji se klanja, primjer radi, kada se dogodi pomračenje sunca ili mjeseca, poslanik a.s. je klanjao e, taj namaz, e, taj namaz, mada neki učenjac kažu da je to fardul, e, fardul kifaje, da je on fard, a nije ovaj e, nafila, kao što je fard, dakle, dženaza namaz, e, Dakle, uh, i qijamu Ramadan ili salatu tarawih, dakle, ovaj, noćni namaz toku Ramazana, to jeste taravije, su nafila, ali se klanjaju u džematu. Ali se klanjaju u džematu. Uh, I ponekad, dakle, ponekad, uh, ako se spontano dogodi da se duha namaz klanja u džematu, onda nema, onda nema smetnje. Ali, da se, organizira, da se poziva, da se odredi vrijeme, da se pozivaju ljudi da klanjaju neki dobro namaz u džamatu, to nije propisao poslanik Muhammed Ali Hissalatu Sera. Dakle, on je ponekad klanjao, ali vidite, kao što je ovaj slučaj, spontano se dogodilo. Spontano se dogodilo, on je predvo, počeo da klanja duha namaz, ljudi su mu se priključili. Kada je van Ramazana klanjao e, noći je namaz u džamat, o stvari, započeo ga je klanjati, pa mu se priključio Ibn Abbas, poslanik alejhi salatu vesselam nije dakle ga ukorio zbog toga nego je potvrdio ispravnost tog njegovog tog njegovog uh, ponašanja Zatim u ovom hadisu vidimo također da je dozvoljeno ako neku informaciju trebaš da provjeriš, provjeri je, provjeri je od onoga koga, od koga si je čuo. Jer pazite, Mahmud ibn Rabir nalazi se u bizantijskoj zemlji, u zemlji Rimljana, pod zidinama Istambula. Pogledajte kakva ambicija za traženje znanja. I ne zna uopće da li će, da li će ovaj preteći, da li će preživjeti, da li će izaći iz te bitke. Kaže, pogodilo ga to što je, što je Ebu Eju ovaj, negirao ispravnost tog hadisa, jer, jer nije mu vjerovao, nije mu vjerovao, kaže ti si bio mali, niste to dobro zapamtio od poslanika, ali i sada Kaže, to mi je teško palo i kaže, Allahu sam se zavjetovao, kaže, ako završeva bitka, ja budem živ, da ću otići u Medinu poslanika Muhameda sallallahu alaihi wa sallam, dakle, dvije, tri hiljade kilometara, tri hiljade kilometara, kaže i pitaću Itbana ibn Malika o ovom hadisu, da li je zaista tako ili da, da, da li sam dobro zapamtio i tako dalje. Također u ovom vidimo, uh, vidimo ovaj... Uh, rehletu fi talib il ilm, a to jeste da Mahmud ibn Rabija al-Ansari, eh, radijallahu ta'ala anhu, je eh, osnovao putovanje, zasnovao je putovanje radi traženje znanja ili samo, samo radi jedne informacije. Samo jedi, radi jedne informacije. Pogledajte koliko su nama informacije dostupne, koliko imamo prema mogućnost da naučimo i da ovaj, prisustvujemo i tako dalje, ali smo vrlo često zahidi, Zahidi smo na ti, prema tim informacijama, dakle nema smetnje, Komentariše se hadisi poslanika sallallahu alejhi ve sallam, ne treba to mene, ja sam neovisan od toga, komentariše se Buhari na zbirka hadisa, muslima zbirka, ne treba to meni, tako dalje, a to se događa u tvom gradu, u tvojoj blizini i tako dalje. To ne zaslužuje nikakav, nikakav dakle, komentar, ali učenjaci inače kada bi pisali ovaj knjige, kada bi olakšavali ljudima ovaj da uh, uče određene nauke, oni bi u objašnjenju ili u uvodu ti svojih knjiga kažu ba'ufetil himme, kaže oslabio je entuzijazam i volja je oslabila kod ljudi, kod, kod učenika, kaže pa sam morao da ih malo olakšam, morao sam da ih malo olakšam, da im pojednostavim i tako dalje, kako bi lakše, kako bi lakše ovaj naučili. Međutim, kaže da vrijeme e, kada smo mi to tražili, znanje, to nije bio nikakav, nikakav dakle, ovaj problem. E, ovdje također iz ovoga hadisa, braćo moje, dragi cijeni sestre, vidimo, jako je bitno da znamo da kada se riječi kufr, spominju riječi kufr i riječi nifat, e, kufr se može i, i dijeli se u dvije, u dvije vrste. Kufr, e, veliki kufr, veliko nevjerstvo koje izvodi iz vjere i također druga vrsta kufra jeste kufr dune kufr. A to jeste malo nevjerstvo. Malo, malo nevjerstvo. I također kada spomenje nifak, licemjerstvo, uh, dili se u dvije vrste. Veliki nifak, a to jeste kada je neko munafi, kada je kafir u srcu, nevjernik, ali ispoljava islam da bi naudio muslimanima zajednici i tako dalje. Ta je kafir. Međutim, postoji e, svojstvo nifak kod određeni ljudi, ali to, to je mali nifak ili nifak, on dune nifak, a to jeste da neko ima svojstvo munafika ali nije munafik. Na primjer, radi slaže, da izda, da izneveri ovaj, <clears throat> da ti je man i tako dalje. Poslanik naziva te ljude munaficima, ali oni nisu munafici koji su nevjernici, da su izašli iz kroz, iz vjeri i tako dalje. E, Ovo je nifak na koji su možda mislili ashabi kada su optužili ovoga ashaba koji je inače bio učesnik bedra. Malikim duhšom kad su rekli on je munafik, ne voli Allaha i poslanika. Stalno se druži samo munaficima. Ali također još jako bitna stvar jeste da čovjek bira društvo sa kime se druži i gdje se nalazi. Jer ako se prema radi nalazi u društvu ovaj griješnika, kriminalaca, lopova i tako dalje, šta god da ljudi kažu za njega, nemoj da se čudi. Šta god da ljudi kažu za njega, nemoj da se čudi, jer onaj ko se kreće u e, sumnjivoj zoni, nemoj da se čudi ako ga neko optuži za e, nešto, ako ga neko optuži za nešto, a također nema šta ljepše od Esselametu la ja'dilu hašej, kažu Arapi, kaže, nevinost, čistoća, poštenje, to je nešto što nema para da se plati, dakle, to je nešto, to je pravo, pravo, dakle, bogatstvo. Zatim također, u ovom hadisu poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem vidimo uh, da E, posla, da ashabi i e, tabi'ini oni nisu ona mjesta gdje je poslanik Ali Sadacena hodao, gdje je klanjao i tako dalje e, nisu svetkovali ta mjesta nisu ih na poseban način obilježavali nisu gradili džamije, mesređe na tim mjestima Ibn Omer radijallahu ta'ala anhu je gledao prema radi, volio je da klanja onda gdje je klanjao baš poslanik alaihi salatu wasalam, E, da, da, da hoda kuda je hodao poslanik, ali se sam, međutim, većina ashaba nije vodila računa o tome. I dakle, većina ashaba nije vodila a, e, računa o tome, jer poslanik, ali se sam, nije cilja u to mjesto, nego je neko mjesto se dogodilo samo onako, samo onako, dakle, sporedno se dogodilo da je tu klanjao namaz, a nije ciljao baš, baš, dakle, ovaj, a, e, to, a, to mjesto. <clears throat> Naravno, e, iz e, ovog hadisa se e, može izvući još puno pouka i poruka. Kao što rekao smo, imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, je spomenuo ovaj hadis na 18 mjesta. To zaista govori o veličini ovoga čovjeka i o njegovom, njegovom ovaj znanju. I naravno, spomenuo ga je uvijek, E, pod novim naslovom. Pod novim naslovom je Imam Bukhari rahimehullahu ta'ala spomenuo ove, e, ovaj, ovaj hadis i naravno mi smo komentarisali značenje skoro svakog tog njegovog naslova kroz ovo naše, kroz ovo naše predavanje i komentarisanje i Allah šanho molim da, da, da nas koristi od uh, ovoga što smo rekli i da inša ta'ala uh, učimo hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem uh, i da se odgajamo tim e, njegovim mubarek, mubarek riječima, da osalašanu nagrada, da je svaki hajr e, i da nas inša Allahu Teala učvrsti na pravom putu. Amin, ja rabbi lalemin. Wa akhiru da'wana, ilhamdulillahi rabbi lalemin. Wa salatu salam, rasulullah Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa sallim teslimin kathira.